a Contracop. L'únic programa esportiu nocturn de les Balears. Continuem aquí endavant a contracol, són les 12 i 21 minuts del vespre. Anem ara cap a la ciutat del Túria, cap a València, perquè ahir Eurobaixa ascendia a primera divisió al Llevant i amb ells, amb eh, l'equip de València, hi ha un, un parell de jugadors mallorquins o de Mallorca. És el cas eh, de Xisco Muñoz, que és tot un veterà que, bé, és curiós el cas de Xisco Muñoz, eh, eh, Xisco té 29 anys, va jugar al València, va guanyar una Lliga, una UEFA i, i una Supercopa d'Espanya amb el València i després eh, se'n va anar en el, en el Betis, va jugar en el Betis i ara resulta que ha ascendit a primera amb, amb el gran rival de, del València, que és el Llevant. Coses curioses. Ara en parlarem amb ell i que mos conta. I llavors també hi ha en Pau Sandrós, que ha jugat cedit aquesta temporada amb el Llevant, s'ha convertit en, en el lateral dret titular de l'equip, i en Javi Guerra, que és davanter i que també s'ha cedit pel Mallorca, que té 28 anys i que ha jugat 37 partits i ha fet 12 gols. Els tenim a tots tres. Xisco Muñoz, bon vespre. Hola, bon vespre. Com estem? Molt bé. Va bé, això és bo. Pau Sandrós, bon vespre. Bon vespre, com estem? Va bé o no? Perfecto, perfecto. Eso está bien. Javi Guerra, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien, gracias. Eh, tú el, el, catalán a medias, ¿no? Sí, bueno, lo, lo, lo, entiendo, ¿no? pero hablando ya... Sí, el castellano también. <laughs> bueno, si, si no pillas algo nos avisas, eh? Vale, vale, perfecto. Uh, primer de tot, enhorabona a tots tres, eh, per 700 de primera divisió. Muchas gracias. gracias. Xisco, com, com és això de, de, de pujar primera eh, amb el Llevant, després de guanyar una lliga amb el València? T'ho han retret molt? No, que va, que va. Jo crec que, que bueno, que tothom sap eh, que els futbolistes avui en dia pues, vivim des present, el passat pues, és passat i bueno, pues, eh, també saben que, que bueno, quan un defensa la camiseta en anat 100% eh, no hi ha ninguna dubte, no? O sigui, també pues, eh, ells saben que avui guany l'hem donat tots, eh, l'han donat tot, hem estat en el màxim eh, tot, tot, tots els dies i, bueno, jo crec que hem aconseguit aquest ascens per, però bueno, perquè hem tingut un grup molt bon, hem tingut eh, un grup tan futbolístic com a persones pues, excel·lent i, i, bueno, i ara mateix pues, estem a una altra vegada de l'elite de futbol. No? Mm. Uh, I a més a més, eh, aquí hi ha una cosa que, clar, tu no la pots dir, jo sí que, que la diré, i és que quan tu és un tio elegant i que sap quedar bé i que aquí la camiseta que aquí la lluita fins al final, cap valencianista tu te pot retreure absolutament res. Sí, sí. Al contrari, jo crec que molta gent eh, m'ha donat, m'ha donat eh, bona per tornar a la ciutat, eh, estan contents de que, de que, bueno, de que el Llevant Toni està a primera divisió i, i sempre pues, se'n recorda moltíssim de, bueno, de, dels anys que van disfrutar aconseguint títols i, i estic molt, molt a gust a València, molt a gust i, i per això t'he dit que, que, bueno, que també he sortit molt bé, vaig sortir molt bé del València i, i també això és algo pues, que, que, bueno, que la gent també valora, valora moltíssim. No? Mm, I t'hi quedes eh, en el llevant? Sí, tinc un any més de contrata, tinc un any més de contrata i, bueno, esperem pues, eh, poder disfrutar l'any que ve en primera divisió i, i bueno, esperem, m'agradaria que si tant en Javi com en Pau no, no se quedin en Mallorca, pues, eh, estiguessin aquí nosaltres, perquè la veritat que, a part de ser dos jugadors excel·lents, eh, són dues meravelloses persones. Uh, eh, Gràcies, sí. Cisco. això... Gràcies, Cisco, muñeco. <laughs> com, com, com és això, Muñeco? Eh, eh, aquest, ah. amb aquest no, no, no li pot fer gaire cas, no li pot fer gaire cas perquè són, són dos són dos tios que la veritat que, que te trobarem a faltar si no hi són perquè són, són l'alegria del vestuari i, i bueno, tu saps, sempre tenen coses per tot. Home, jo en en, Javi, en, en, en Javi no el conec, no el conec tant. D'en Pau m'han contat que és molt perillós, eh? Pau és un personatge, vamos. Bueno, y tú, y, tú Javi... elegante, elegante. Y tú, Javi, siendo malagueño, también tiene más peligro. No, pero yo a su lado, vamos, parezco, parezco catalán a su lado. Tengo bueno, gracias. <laughs> A veure, eh, contau-me contau com ha estat això d'avui a baixa de passejar por per, per València eh, amb berbut escapotable. Ho heu passat o no? Ya está molt bé, el millor ha de final. cuando ja. tornàvem al canastre que plovia. Ah. Ya <laughs> está lo el ya. Bueno, està bé, està bé. Uh, eh, la festa tan llarga? Perquè hi ve després ja digui a va festa, no? Pau? Sí, home, claro, claro, que hi ha festa, no? Està clar. Jo crec que quan se, quan se fa una cosa així, no? Se aconsegueix una cosa així i en se fa cafè ha fet tothom, pues, pues se sap millor i jo crec que, que la gent està molt contenta, visió i l'equip, no? L'equip, eh, el que en Xisco, un grup humà espectacular i, i gent com, com en Javi, com en Xisco i com en Xisco Nadal i, i com molta gent jo crec que, que som un grup de puta mare i m'ho divertit molt de la veritat del camp. Mm -hmm. Ets un crac, com xerres, eh? <laughs> Cago en nena, som, som, som un tio elegant. un tio elegant. Uh, Javi, ¿has resistido a la fiesta? Javi. Ah, perdona, no, no, sí, has, has, podido, has podido resistir bueno, a la fiesta. Javi. Sí, sí, sí, sí. Estamos aquí, Javi, ¿eh? <laughs> <laughs> Estaba hablando ahí no eh, no me, enteraba. sí, sí, claro que lo hemos resistido. Ya, bueno, todo lo que hemos sufrido, ¿no? Todo el año trabajando, eh, ya sabemos que la segunda que es súper larga y, la verdad que, al final lo conseguimos, ¿no? Conseguimos un, luchando por, un sueño que era subir y al final hemos conseguido y bueno, merece la pena, ¿no? Y ahora, por lo que estaba comentando Pablo también, ¿no? Que nos tocaba disfrutarlo, nos tocaba celebrar con nuestra afición y, y, es lo que hay, ¿no? Que yo creo que hay que valorar lo que hemos hecho y, y nada, ya el año que viene qué pasa. 37 partidos has jugado, 12 goles has marcado, eh, ¿y el año que viene qué? Pues eso, eso es, no sé todavía, la verdad que, eh, bueno, depende también del Mallorca, ¿no? A ver qué, es lo que pasa deportivamente, económicamente ya, sabemos, ya que está la cosa mal, ¿no? Y, deportivamente, pues bueno, eh, a ver, ¿no? A ver si, se da un poquito el panorama y esperemos que, que bueno, el club ya bueno me ha llamado para felicitarme y eso, pero bueno, esperemos que se que me llamen o que me digan algo para ver qué tienen pensado, ¿no? Hacer conmigo el año que viene, ¿no? Oficialmente no te han comentado nada, ¿no? De momento está todo parado. Sí, de momento está todo parado, ¿no? Obviamente está claro que ahora mismo está eso un poquito parado y bueno, a ver qué, a ver qué pasa, ¿no? Hay que esperar acontecimientos estos días, ¿no? Claro, bueno, de hecho vosotros todavía os queda una jornada de liga. Eh, mm, ¿Tu prioridad cuál es? Hombre, yo lo que sí me gustaría no es jugar en primera división. Está claro que, si allí en Levante no, Levante, perdona, eh, allí en Mallorca si no me dan la opción y pues bueno, mm, si lo tengo difícil, si tengo me pueden hacer ahí un sitio de lujo, no perfecto y si no pues eh, mi deseo es jugar en primera y, bueno, yo aquí con el Levante la verdad que, estoy muy a gusto, eh, está encantado el año y la verdad que me quedaría aquí también si ellos quieren, me quedaría encantado, ¿no? ¿El Levante tiene intención de, que te quedes, si es posible? Sí, bueno, ya han hablado conmigo y, bueno, sí, se comentó eso, ¿no? La opción esa de que, de que en principio, bueno, si subíamos, a lo mejor sí pueden contar conmigo, ¿no? Lo que pasa que, claro, también estaba, la opción esa del, mayor que también no se sabe, entonces se ha, hablado algo, pero claro, todavía no sabemos nada, entonces habrá que esperar. Hay que esperar, no queda otra. ¿Y tú, Pau, cómo tens? igual, igual, igual. Jo, qualsevol... Eh, un dos per uno, fem un dos per uno ràpid. doncs segur jo me <laughs> quedo un any allà i, i què passa, no? Sabeu que a Mallorca, pues, també què passa, no? Fins, fin que mos diguin algo, pues, pues nosaltres no sabem res, nosaltres som els darrers que mos entenem i, i ja un any que passa. Però escolta, però tu ja acumula tots els censos amb el Tenerife i amb el, i amb el Llevant. Eh, Hauria de venir aquí i, i fer el Mallorca campió de Lliga, no? Però en aquest ritme... <laughs> Home, jo cada vegada vaig més núvols. com a mínim, com a mínim és el Champions, no? Hombre, hem d'intentar, a poc a poc hem d'intentar coses. Uh, bé, però de moment hem d'esperar, no, Pau? Ara ja, si xerrant un poc uh, més seriosament, esperam amb, amb quins aconteixements hi ha, no? Pues claro, claro, ara esperar i tranquil·litat. Nosaltres ens quedado una jornada i ja, ja se charlará. Solo mm. millor és tranquil·litat i, i res més. Prioritat? Torna a casa. Pues claro, no. La prioritat meva, bueno, prioritat. Lo que m'agradaria no, és eh, poder debutar a que meva, no? Que lo que, el que vol tothom, bueno, que si no se pot sempre he dit. el cercar feina on sigui, com, com he estat 3 anys y i de puta mare, no? <laughs> sí, sí, está claro. Joder, Pau. Eh, hombre, te cerraba el clar, coño. <laughs> Javi, un saludo a tu suegro. ahí está durmiendo. Que me lo reventaste el otro día, lo tengo durmiendo. <laughs> Jo, ja, home, te diré ara, si han de venir aquests, si m'ho han de passar així de bé, que vinguin directes, eh? Sí, sí, sí. No, i, I podríem mirar de repescar en Xisco, eh, Xisco? Eh, bueno. Xisco va, va de tapat, diu que molt elegant i tot el que vulgui, però també cago en dena. Una bona peça. <laughs> bueno, esperem, esperem que l'any que ve pues, tot surti bé, eh? que sigui el millor per ells, també. Facin, facin el que facin, que sàpiguen que segurament aquí en el Llevant eh, estiguin encantats de, de, que, de tenir-los, perquè, bueno, per el que t'he dit, no? Per, Clar. A part per rendiment que han donat, que crec que han donat un rendiment extraordinari, a part per el que tu has dit, eh, per la forma de ser, per, per aquest encant que tenen, que és la veritat que, que bueno, que el que te comentava, que te trobes, si, no, si no és tant, et, de, et trobarem a faltar bastant companyeros, no? Clar, clar que sí. Gràcies, Xisco, m'estàs enamorant. <laughs> <laughs> Paul. Hijo, de agente te voy a coger, de agente. <laughs> vaya tela, vaya eh, tela. Uh, Pau, tu te quedaries en el Llevant si, si en el Mallorca s'opció no anar bé? Home, està clar, no? Està clar. Però has de triar que és aquí, no? Sí, home, està clar que lo que te he dicho antes, la primera opció és que meva, però bueno, que si no el llevant una bona opció. Jo crec que aquí han fet bona feina, la gent està contenta i jo crec que, que és una bona plaça, no? Uh mhm. -huh. Xisco, quin, quin consell li pot donar a ells? Se, se quedin, se'n vagin, faig el que faig. Quin consell tu, des d'un de, des un pel més de veterania que tens i... i... No, per favor, això no. I amb elegància, com diuen ells. <laughs> Sí, ja t'ho dic, jo, jo sempre he estat molt mallorcanista, eh, la meva il·lusió sempre ha estat a poder jugar amb el Mallorca i, i, bueno, i si ells tenen l'oportunitat, pues, que l'aprofitin. Està clar que que, bueno, que el Llevant està a primera divisió, estic seguríssim de que, de que si el Mallorca no, no fa l'opció de, de que ells estiguin en la primera plantilla, pues segurament van anar a nosaltres. Però si poden jugar amb el Mallorca, ja, seria una il·lusió, jo sé que, que seria una il·lusió per, per, per almenys per en Pau, que sé que, que, bueno, que és mallorquinista i que li té molt, molt de carinyo. Clar. Ei, i, i, i, i, i, i, eh, amb tu no podem arreglar perquè et venguis? No, no, més en van, més en van. Eh? Jo ja t'he dit, eh, crec que, que és, és, és la meva il·lusió i m'agradaria complir-lo. Eh, M'adonaria exactament, eh, aunque només sigui un partit, però per almenys <laughs> poder fer poder fer eh, aquest honor de, de, bueno, com a mallorquinista i com a, que m'he format en les categories inferiors del Mallorca, pues, per almenys per poder tenir il·lusió de jugar aunque sigui una vegada en el primer equip de Mallorca, pues, eh, crec que hauria acabat la meva, la meva carrera deportiva pues, en tot, no? perquè bueno, per, gràcia, per desgràcia o per sort he tingut tot el millor i he tingut el pitjor que són els descensos i, i bueno, només, només, podria demanar, només podria demanar això, no? Pujar, poder jugar eh, en el meu equip. La veritat és que eh, tu lògicament series que estaria més content de tot, però estarien tot molt content de veure't en la de Mallorca. A molts no. estarien contents sí, estic, estic, uh, estic segur perquè hi ha molta gent que quan va que, va que passar les vacacions allà o moriu, no? I també ja sé que faria molta gent uh, feliç perquè, bueno, de tota la meva família és seguidora de, de la Mallorca, he tingut la sort que el meu germà Toni sí hagi pogut debutar en el primer equip i, sí. i bueno, pues, uh, seria el que t'he dit, per la meva família pues, una il·lusió molt gran poder tenir dos germans que, que, bueno, que hagin jugat en el primer equip al Mallorca. Jo de moment el que te desitjo és que sigui molt feliç amb el Llevant, que estic molt content que hagi fet una gran temporada segona i que enguany, eh, bé, a la pròxima temporada primera vos vagin molt bé les coses. Molt bé, moltes gràcies. Xisco, una ferrada molt forta i enhorabona per aquest ascens. Molt bé, moltes gràcies, una ferrada. Gràcies. Uh, i, I alerta amb en Cendrós eh, i amb en, i amb en Javi. Uh, molt alerta hem d'anar, molt alerta. Xisco, porta't bé. Sí, tu també, vinga, a dormir. Pau, Pau, conta-vos conta conta qualque secret d'en Xisco. D'en Xisco? Sí, perquè no, aquí d'estrès no, contar... d'estrès pareix que és més bon el do, però jo crec que no. Sí, no, perquè és elegant. Tu has dit que és molt elegant. <laughs> tu has dit que és molt elegant. Secret no, però te puc jurar que té eh, Jack Carpines, això pot fred, cago en de nevant de puta mare. <laughs> Sempre li llep. <laughs> Ai, no, és que sé què passa, no fan piquen nos se'n aigua freda, en, en gel i, i, bueno, i té molta sensibilitat en els peus. Sí. I cosa que en Pau no, no té. Jo no en tinc tant. No, no, no, no li pega tan bé, saps? Per això eh, me la tinc que posar uns, uns escarpins d'això de neopreno per poder aguantar dins seva freda. Clar. I en Pau, quan no són en el meu puesto, ja t'ho posats en Pau. O sigui, que, que això és el que diu en Pau. Sí, la confiança fa oi, no, diuen? Sí. Ah, però ja t'ho dic, que tio, eh, si teníamos esa parte de l'any que ve de, de tenir per allà, de que es una persona genial. O sea, que ojalá ho podeu disfrutar. esperen, eh, esperen que sí, esperen que sí. Eh, Javi, eh, cuídalos a estos dos que son muy peligrosos, ¿eh? Sí, no, esos se cuidan solos, no, la verdad que <laughs> se cuidan, se cuidan, vamos, de lujo. ¿Sí? <laughs> sí, se cuidan que no veas. habla poco pero bien, Javi, ¿eh? Sí, sí, sí, vamos, sí. Correcto. <laughs> Correcto, niño. No, no me pues quiero imaginar, Javi, la que habéis montado hoy en el bus, ¿eh? Porque si en cinco minutos aquí en la radio, sin conocer, sin conocerme de nada, ya estoy liando esta, madre de Deu. Sí, sí, la verdad que sí, son, son vergonzosos esta gente. Pau. Sí. ¿Quién te viene quién sos? ¿Quién no va a calificar ti? Ya que sé, se te va de esa ranchera. Eh, el digo. Una piedra en el camino <laughs> me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Vamos a seguir con nena. A ver si. <laughs> Muñeco, canta, que no te escucho. No, madre, tú sabes que yo los micros no cantar, canto poco. No, Javi, pero no, te cortes, eh, no te cortes, que estabas en familia. ya, ya, pero... Yo distribuyendo por no lo alegria que todo el mundo...? Soy un desastre ah. cantando. Bé, señores, eh, un plaer tenir-vos, la veritat. Vos, vos, demà, demà vos puc tornar Hombre, claro. Mientras chiqui, un poco me pres... <laughs> <laughs> <laughs> uh, Bueno, eh, Javi, esperamos verte por aquí esta pretemporada. Vale, esperemos a ver qué pasa. Venga, un abrazo. Que vaya bien y a seguir riendo, eh, que esto, esto no tiene Vale, Te teleñeco descansar, que no vea, madre mía. <laughs> Venga, Venga, vamos. Javi, un abrazo Venga, fuerte. Boni, enhorabuena por el ascenso. Uh, Pau, gracias, una y fuerte y enhorabuena también Ok, gracias. Y te ven por aquí. Vinga. Que per aquí, que ja veig que li haurem de posar les piles en el Josemi, perquè haurà de córrer per mi. Una ferrada, Pau. Una ferrada, gràcies. Que vagi bé. Xisco, eh, fer bon de tu també, eh? Sí, eh, jo sempre en faig, perquè madres en són ells dos. Sí, sí, sí, sí. Eh. ens excusa que són un poc més joves, però pensa. digui sí, digui sí. Que vagi molt bé, Xisco, enhorabona també per 700 i ben si te veiem, te veiem aviat per aquí, si no amb el Llevant. Molt bé, moltes gràcies. Una, una ferrada, cuideu-vos. Una ferrada forta, enhorabona. Vinga, adéu. Adéu, adéu, adéu. Vaya tres crats, mare meva, Pau Sandrós, Javi Guerra, Xisco Muñoz, tres, eh, dos mallorquins i un malagueny, el malagueny cedit per a Mallorca, que han ascendit a primera divisió, i no m'estranya que hi hagi bon ambient dins d'aquell equip, perquè, perquè mare de Déu, sé que m'ho l'han liada. Uh, vinga, fem una... agafem un poquet d'aire.